Е, сьогодні 25 березня 2000 року у Києві е, розповідає пан Олекса Різників. Записує Василь Овсієнко. Я Олекса Сергійович, чи син Сергія Різників. Село, звідки мій батько походить у Донбасі, називається Різниківка. Е, Резніковка, я не знаю, чи так, але я, коли був там у 83-му році, то я бачив надпис Різниківка. Значить, е, Там живуть різники або Резнікови. От, е, Прізвище і так, і так варіюється. У мене в паспорті записано Різників, по-українськи, а по-російськи записано Резніков. І в тюрмі мене кликали заключений Резніков з віщами на виход. Батько мій народився в цьому селі, От, він там виріс. І десь у 30-му році його було розкуркулено разом з сім'єю. Точніше, це село то так назвали, який це район? Це Ямський район, а зараз Сіверський район. А тоді був Ямський, Донбас, Донецька, Донецька область. Їх десь у 28-29 році розкуркулили. Він родом з 97-го року, значить це йому було десь 21-22 роки. Примірно так, як мені було при першому арешті. Я про це не знав аж до 73-го року, і коли вже другий раз я сидів, він приїхав на побачення, заходить і каже, Льоня, що ж це таке? Що це таке? Що я я ж оці всі села Чусова, всех святська, це все я пішки пройшов, коли тікав звідси додому в Донбас. Я кажу, так як? А що? А чого ви тут були? Він каже, так е, мене ж розкурку нас розкуркулили. У нього була е, сестричка Оксана і Поліна, дві сестри. Поліну фашисти замурували за допомогу партизанам е, заживо десь у 43-4 році перед звільненням Донбасу. Її заживо замурували і вона там померла. Оксана жила ще довго, брат Семен ще був. Це їх четверо було в родині. Розкуркулили їх отуди, в Пермську область, де я сидів потім. От, Він, селянська сім'я, він часто розказував, як вони хазяйнували, як землі ставало менше. Мати родом із села Людвінка, або Осипівка, або Йосипівка, або Юзефпіль. Юзеф Юзик, Йосип це воно одне, і ще й Людвінка чомусь. <clears throat> Це недалеко від станції Осипівка на е, вузькоколійній трасі від Кіровограда отуди десь на Гайсина йде. Значить, Вільшанський район, село Йосипівка, хай буде. А як Вона мама? родом з 5-го року, 905-го. І мама як ім'я Мама Катерина Іванівна Сологуб. У неї було вісім братів. Ну, вже всі, звичайно, покійні. От Дуже цікаві були брати, дядьки, я їх майже всіх знав, крім тих, що загинули на війні, двох, двох убили на війні. Прохор і Юстин. От. А дядько Дем'ян жив довго, ходив до нас часто, холостяк, пияк такий був, такий козацька натура. Він мені запало в душу розповідь його. Це вже коли я почав думати про причини перемоги більшовиків. От. Він каже, прийшли до нас у село у 18-му році чи 19-му прийшли такі гайдамаки з такими і скликали сход і кажуть, хто до нас хоче йти, давайте записуйтеся, ми вас побриємо, буде оселедець у вас на голові. От. І каже, і він записався. Ну це і мати мені розказувала, ну він не дуже, мабуть, а мати казала, що він записався, прийшов додому і каже, тато, я Гайдамака вже, записався в Гайдамака. Він як почув тато це, ти що, здурів? Як так? Іди і закрив його, загнав у підвал і закрив там, поки ті гайдамаки не вийшли. Пройшло день чи два, заходять і голову їм побрили, а ну там, може, якийсь тиждень він ховався, щоб не бачили, що він бритий. І заходять більшовики, зібрали сход, і всіх чоловіків, які були, забрали з собою. Вони не просили, не, не казали, хто хоче, йдіть з нами. Вони всіх взяли і все, і пішли, воював за більшовиків. От так, така тактика була. А ми, а ми ж такі українці, що хто хоче, йдіть воюйте. А якби вони ці взяли всіх і повели, у нас би була армія, у нас би була якась сила. Угу. Так, е, мати, а батько Сергій Іванович, дід прадід його Василь був, проживши 101 рік. Поженились вони, коли батько втік із Пермі, це вони тікали через Москву. Каже, в шістьох ми по піддільних документах ми вночі їхали на товарняках, а вдень спали в Тайзі десь. Їх було шестеро чоловік, батько каже, що він один добрався до Москви, і там йому знову повезло якийсь був ще, чоловік взяв білети йому до Єнакієва. Батько був мій віруючий, і мати вони були віруючі обоє. І батько, мабуть, так і вірив, що це, тому що він віруючий, то йому так повезло, він добрався додому, до Єнакієва, виходить із вокзала, із е, вагона виходить і зустрічає того, що їх розкуркулював. <laughs> Дивиться на нього, а батько на нього, і батько каже, я разом втік у бік і цілий рік жив під другим прізвищем. Почав там щось чимось торгувати якимись овочами. І потім він став продавцем, і так це його була професія, так він і працював все життя продавцем, залмагом. У Перво... Вже потім, коли ми переїхали у Первомайськ. Вони познайомились і одружилися е, десь у 36-му році в Єнакієво. І там я народився 24 лютого 37 го року. Це якраз коли йшли розстріли, коли тисячі людей убивали мільйони. От, е, Я теж так собі е, іноді маракую, що це е, спадковість у мене, їхня душа десь. От Тут у мене у цій збірці ось Терновий вогонь, тут є такий вірш. У 37-му вночі, коли із крику, болю, крові, дитям надії і любові з'явився я іще нічим, матерії рухома крихта без тіла ще і без душі чекали мого вдиху, крику десятки душ і ще чужих. Чиї то крила шелестіли, чиї то душі прилетіли, кого покинули чого, чом спрагло прагли і хотіли дев'ятимісячного тіла і ще бездушного мого. І оці душі, які літали наді мною, я думаю, що це були і душі тих, яких у цьому місяці виривало із оцими розстрілами сталінські ці кагебісти. В лютневій люті заметілі палахкотіли, мерехтіли, як рваний бурою вогонь, роїлись, кублились, сплітались, ясними іскрами здавались прозорі краплі з рваних ран, бо були з коренями рвані у їх останньому світанні, у першому з моїх світань. І з першим, із судомним вдихом, чию вдихнув, якщо одну, таким несамовитим криком її зустрінувши. Чому? Чию верстаю далі долю із 37-го того спадковість полум'я і болю народу їхнього мого. От, Що, мабуть, я їхню долю це продовжую на собі. От. І ось Василю, я, значить, народившись, я в сім'ї, яка говорила українською мовою. Свідомості національної там е, майже не було. Ну, як? Була нормальна така свідомість, от мене завжди дивувало. Мати чітко розуміло, жид, кацапи. Ну це ж кацапка, та ти що? Ну, кац... Кацап вони ж не хазяйка. Ні, Кацапку не бери, не женись на кацапці, ти що. Ну, а то жид. Це в неї чітке було розрізнення. Ну, але такої гордості за свій народ, як ми хочемо зараз виховати у наших людей, у них не було. От, І я собі ріс, в сім'ї говорив по-українськи, вчився в українській школі, почав писати вірші в Єнаківо. Е, якийсь там твір нам задали писати, я написав його віршами. Вчителька на другий день зачитує в класі, каже, у нас є поет, і я собі зачи... я собі поет, поет. От І так ми у 46-му році батько вернувся, це ж був, я поступив у перший клас у 44-му році, там в Янакієво, другий, і в 46-му батько вертається з війни. А треба сказати, що на війну ми пішли, він пішов на другий день, коли оголосили війну, я правда, мені було років чотири, я біжу в Єнаківо, там у нас на краю міста жили, коли у нас був торговий майдан, така пилюка сантиметрів 10-15 глибиною. Я біжу, босий же, і цвинкає та пиль, і чую гудки. Всі гудки у Єнаківо загуділи. Думаю, боже мій, оце що ж таке? Прибігаю додому, питаю, мама, що таке? Війна почалася, плаче вона. От, і десь нам уже під вечір принесли е, повістку, і на другий день батька зібрали. Він мене на Гергоші посадив і поніс на станцію. От, І цей вагон сів, я пригадую, як він руку висунув із вагона, махає нам, а вагон туди, сюди маневрирує. Ми з мамою стоїмо, плаче вона, і я, ну я плачу чи не плачу. І поїхав він на війну. А через тиждень-два німці підходять ближче. І ми пішли з матір'ю, взяли якісь речі на тачечку таку, погрузили і пішли тікати, відступати. І людей валка йде собі туди на схід. Йдемо якусь кукурудзині, словом, далеко ми зайшли, може кілька кілометрів туди пройшли. Дощ, пам'ятаю, був, ночували ми десь там в сіні, в соломі. Дощ ішов, потім німецькі літаки над нами летіли, шугали, стріляли. А потім чутка прийшла, що вже, а куди ви йдете? Вже все, німці спереді вже. І ми вернулися назад. Я підійшли до хати, я дивлюсь, мій кінь, той такий, що качається, стоїть коло хати. Я на нього сів, качаюся. Потім прийшли німці. Пригадую теж, я сидів на вікні, мати дає мені листок, такий десь вона дістала, що у хаті хворий на, на тів, по-моєму. На тиф хворий, я таку бумажку притулив німецькі вояки підійдуть до вікна, почитають, а мати ховається, аж під кровать залазить. Думаю, може, ввернуться в хату, але вони прочитали, век пішли, век, век пішли, геть йдуть. <clears throat> Пригадую, ці сотні, десятки бомб, снарядів, патронів валялися по вулицях, і ми це все розбирали, порох той палили, ми його він стрибає, там всякий же порох був, такі трубки великі, маленький пісочок. От. Це таке дитинство прийшло серед усього. От. Німці були, італійці, по-моєму, ще в нас були в чорному вдягнуті. От, А потім вже е, прийшли радянські війська, От, а батько вернувся аж у 46-му році. Він трохи в полоні був і, мабуть, якийсь в таборі він ще був, під Москвою сидів. От, І і ось, пригадую, ми тоді в селі були, це було літо в селі у маминому у Людвінці. І тоді мені прибігають, кажуть, іди твій батько вернувся, до тіті Віри йди. Я приходжу, він мене е, піймав, тако на руки підняв, от, і я до нього почав говорити на ви. Бо е, дядько ж якийсь незнайомий, до мами говорив ти, а до батька на ви. І так все життя й говорив на ви. А до матері почав говорити на ви у 61-му році, коли вернувся з цієї першої, першого ув'язнення. Бо такий закон у нас у українців, що мамі і татові говорять на ви. А я став українцем у 60-му році. ну Я зараз до цього дойду. І ось ми живемо. А батько, коли казав, що вернусь додому живий, то народить дитину. І народили вони сестричку Валю. Мамі вже було 42 роки. Мене родила в 32, а сестру в 42, на 10 років молодше. Рік їй, голод. Іде голод страшний, у нас нема що їсти. Макуха це, я ходжу кусочок смокчу, як цукерку. А зварить макуху, це вона там булька, такі бульки йдуть, булькає, булькає. І ми ложкою їмо ту макуху, як делікатес якийсь. І ось одного разу вона десь знайшла піввідра очистив з картоплі. Каже, це коло десь столової, коло ресторана викинули, вона взяла їх, принесла, перемила, порізала чи якось подрібнила, зробила котлети. Ну, я взяв ту котлету, почав їсти, а воно не йде, не ковтається. Оті шкурки одна на одній стали мені поперек горла. Я і почав е, виривати, ну, виригати оцими все викинула мені шлюнка, вона заплакала і каже, батьку, ні, так ми не проживемо, давай їдемо до мене на батьківщину. От, А в них у Первомайську були родичі якісь. Вони так його звали, хазяїн, бо ми у нього спинялися, як приїхали. І ми весною 48-го року, це Валя ще була маленька, приїхали у Первомайськ поїздом, зійшли, а до хазяїна треба через річки, де Бог і Синюха зливаються отак. Мости там кожен рік зривало. <clears throat> Льод йшов і зривав кригою, зірвав оці мости. Ходили понтони. І ми цим понтоном з трудом там сіли, переправилися на той бік. Прийшли до хазяїна і стали там жити. Батько пішов шукати роботу десь зразу в магазину, а мене віддає в школу. Біля нас 12-та школа була російська. Він каже, знаєш, що йди, в російську школу йди, тому що прийдеться поступати в інститут, а там все по-русски, тобто тобі буде легше. Ну, я що, віддав мене в школу, і там почалися мої мучіння. це, мабуть, на рік. І оце весну цю я єле дотягнув, це четверте, четверте, я ж не знав російської мови геть. Там я був круглий відмінок у Єнакові, в українській школі. А тут я впав на трійки, на двійки. Я не знаю, що таке север, що таке юг. Так, ви школу закінчили якого року? Це аж 54-го, підожди ще. Я ж тільки в п'ятому класі ще, ага, 48 рік. Ага. Це тільки четвертий чи п'ятий клас. Ага. Ось мною сміються за моє Г українське. Я ж не можу вимовити Г, так як вони. От, І вони підсміються наді мною, знущаються діти. Е, уроки я не можу відповідати, я не знаю, що таке сєвер, що таке юг. Як це говорити как? Я ж не можу какать незручно якось мені це, а там же весь час через кожне слово какой, какая, как. Анекдот виходив, да. Але з ріхом пополам літо, осінь, я вже трошки призвичаївся, і так я навчався собі в цій школі. Через рік ми переїхали з того Орлика на Богопіль. Це частина між Бугом і Синюхою. До речі, Буг це польська назва, польська, а по-нашому древня назва була Бог. Бог і синюха зливаються разом. Між ними Богопіль, не Богопіль, а Богопіль. Це стара назва ще збереглася. Богополіс, тобто Боже місто, чи річка на Бозі, місто на Бозі. А поруч школа номер 17 українська. От. І батько замість того, щоб взяти мене з тої школи віддати сюди в українську, він вже держиться, ні, ходи, ходи туди, через річку ходити це мені, через синюху. І я там так і продовжував навчатися. А в 17-й школі вчиться Микола Вінграновський, Віталій Колодій. Це ті хлопці, з якими я стрівся, ближче зійшовся у 51-му році, ну, в 52-му році. Ми створили, прийшов там Василь Полір'янович Годований, по всіх школах пройшовся, зібрав поетів і створив літературну студію. Від студію при, при бібліотеці спочатку, ну при газеті Прибузький комунар. От і ми туди ходили. І Андрій Ярмульський. Віталій Колодій, це ті, що вже стали членами спілки письменників. І Микола Мінгановський. Так от, навчаючись у цій школі в російській, я писав російською мовою. Перший вірш надрукований у 52-му році російською мовою. Е, вітерок весенній повіває, он приносить радості весну, екскаватор пополю шагає по морському будущому дну. А коли помер Сталін у 53-му році, то наша, наша класний керівник зайшла в клас і з таким очима, з такими страшними, каже, діти, умер, великий вождь, Сталін. А я писав уже вірші про Сталіна. Я писав, що ми за вас голосуємо, ви такий там Сталін наше сонце, Сталін наш світ. І тут, коли дівчата заплакали, а я сів, ручку взяв і почав писати вірша. Клянемся вам, родной товарищ Сталин, що ваше діло будемо продовжати. Вот. Я не знаю, чи можна мене за це засуджувати, але я в глибині душі я знав, що Сталін це антихрист. Мені мати так казала, що Сталін це антихрист, Ленін це антихрист. Але в школі ти дивися про це нікому не кажи. От Бог на світі є, отче наш я знав, з маличку вона мене привчила ще з двох років чи з трьох. Це все я знав, в церкву ходив, коли можна було, але коли в школу я пішов, вона мені каже, ти ж дивись там, не проговориш, якось обходь це питання, що Бог є що ти віриш у Бога. От. А там мовчи, ну промовчи щось таке. От. А сталі Лені це антихристи. Що? Це банда, яка захопила, все знищила. І 666, вона щось сказала, Леніна це є. А вони в церкву ходили весь час. Вони цього не боялися, то ми віримо в Бога і ходимо все, щоб там їм ніхто не казав. Сусіди сміялися, там комуністка одна була, е, весь час дорікала, в церкву ходити, як їдете. От, І коли Пасха, Великдень, Різдво, це для матері найбільше свято. 1 травня і жовтневі це вона не признавала і ніколи не готувалася до них. А Пасха, Різдво, Боже, це тиждень, два, от підготовка йде, ті м'яса вона купляє батько через заварить. От, І я так і привик собі, знав, що це свята великі. От, А до цих ставився собі так. Вона їх ну, ну як, так, це, так, це хіба свято, до чого? Ну, каже, може, гості зайдуть, там щось приготовить. А до цих свят вона вона знала всі свята релігійні. Вона не по цислах жила. Казала, оце це Маковія буде, а це те. Ото все, як що в Воропая є, оце все, вона як побачила ту книжку Воропая, потім. Каже, а що це за книжка? Все, це все, що в нас у селі, оце все воно збереглося. Все все вона знала. Вони з батьком тільки так і жили. <clears throat> От. Боже, яка це, і це померла вона, і це ж ціла культура, ціла всесвіт української культури з нею пішов. Все це в неї органічно, воно було ну, кацапи, жиди, кацапи, жиди, це запросто. Там у мене одної двоюрідної сестри був кацап, якийсь пристав до Володя, пристав до неї в поїзді, вона красива була і закохався. От. І вона, тю, так він же кацап, ну що ти на ньому? Так каже, присталося я не можу. І вони живуть місяць, два-три, і як він показав свій характер дурацький, оце, а мати каже, оце, оце, оце, оце, оце такі кацапи. А він її ревнує і бігає, де тільки де вона пішла, він бігає, шукає, де вона. Та батько його раз навіть бив. ви її сховали там, вона десь сидить тут. Вона каже, оце, оце такі кацапи. Значить, оце така органічна якась українська культура, воно в ній геть зрослося з нею. розумієш? Ми ми то якісь вже виховані вже культурою виховані, а воно воно, воно органічне. Від коли вже матері нема? Від 90-го року. І ось і ось пишу я такий вірш про Сталіна. Вчителька його зразу в газету і в чорну рамочку, і на стіні почепили в той же день. От. Я додому прийшов, мати каже, нарешті, нарешті цього бандіта не стало. От, Боже мій. А люди ж деякі ну, бояться і говорити про це, що так. І ось це 53-й рік, да, в 54-му я закінчую школу. Виходжу я в світ отаким, як є, що я в глибині душі в Бога вірю, але школа мене виховує, що його немає, і в мене роздвоєність іде в душі. От. Сталіна тут вже почали критикувати, так? Я поступаю в університет на е, математичний, тому що я, мені до, легко давалася математика. я в школу не йшов, поки задачу не розв'язував. От, а потім я, в мене вже звикли списувати. Бігом, скоро я приходжу на хвилин 10 раніше, вони списують і всі вирішили. А якщо я буває спізнюся і не встигнуть переписати, вона сюди питає, ну хто вирішив? Я підмаю руку. Один, знов один Резніков вирішив. Ну, Я дуже любив розв'язувати задачі, тому я пішов туди, але не пройшов по конкурсу в Одеський університет якого це року? Не пройшов 54-го року. Я вертаюся в Первомайськ, працюю в інвентар бюро рік, ну може чуть менше року, бо знову ж поступати їду. Приїхав в університет поступати куди? На філфак. Ну і на який? Я ж вірші пишу, мені редакція дала рекомендацію, що він пише, друкується у нас в газеті. І я йду на російський відділ, подаю, а потім чую, що на український менший конкурс, я беру звідти документи і передаю на український і знову не проходжу щось там трійки в мене було, треба було п'ятірки по чомусь, по історії, здається, да. І я йду в театральний технікум, Одеський театрально-технічний технікум, е, училище. ОГТХТУ, Одеське державне художньо-технічне училище. На світло-технічний факультет, там недобор був, і нас взяли, мене і там ще Коваленко поступив. У нас там було всього семеро чоловік вчилося. Значить, поруч є гримерний відділ, де вчився Осика Леонід, якого знаєш. Він був молодший за мене щось на три роки чи що. От, ну був Він зараз є, тільки хворий щось дуже. Льоні Осика, Борис Савченко вчаться на гримерному. Вони художники малюють. Бутафорський відділ і костюмерний. Це сюди треба малювати, а на нас світло інші малювати не треба, тільки оце, екзамени здали, і ми освітлювачі театральні. От. І ми на практиці по всіх театрах одеських ходимо. Ми живемо в Одесі. Це, це було, я з 56-го року, ні, в 55-му я поступив на 2,5 роки. І до 58-го до весни я вчуся. Я дивлюся, що люди, як люди говорять, я говорю собі теж по-російськи, коли по-українськи, зі мною в гуртожитку. У нас 11 чоловік, Льоня, це Осика, такі анекдоти сипав. Тоді було видно, що він талановитий хлопчик. От, Але ж він юний, він на 4 роки поступив, бо він із 8 класу, а я вже ж старший, вже після 10 класу. От, І ми там живемо, там переплилося воно все, одеський цей вплив, одеська мова. От, Матюки, ну, з матюками я розправився ще в школі. От, я це дітям, коли виступаю, розказую, бо зараз дуже ця матючня посилилася, а я. Е, привик так в сім'ї, мати, я навіть чорт скажу слово, буває. Ну, раз сказав, потім вже я перестав говорити, бо вона, ти що не смій такого слова вживати? А я кажу, ну він чистий, скажи. Не називаю, ти називаєш, значить він тут буде. І от діти кров матюкають, це мої хлопці в школі, це 9-10 клас. Я думаю, та що ж таке, а що я? Не можу, що? Давай попробую. Я попробував вжити кілька, е, ну раз чи два я попробував заматюкатися, а в мене як наче губи змерзли, так, не повертається язик. Я собі думаю, ну а на що воно мені тоді треба? А, не буду. І так я і досі не, не матюкаю, не вживаю матюків. От. А потім ще, коли познайомився, що Біблія там говорить, що що із рота виходить, то оскороняє людину. От я так і, і навіть анекдот розказую, то я іносказательно. От. Але, але Одеський вплив оцеї мови, отої е, дно, оце, бо ми ж крутилися не серед вищого світу, а студенти. Це ж зараз бачиш, які студенти, такі вони і тоді були. От, В гуртожитку ми собі живемо, спілкуємося теж на якомусь е, сленгу одеському. От, Одного разу я стояв на вулиці і читав газети. Бо я дуже любив читати. Це з дитинства. Я десь 48-го року вже в Первомайську почав купувати книжки. То що батько мені дає там в кіно чи куди я йду і купую книжку. Особливо я любив оці технічні е, луна, там зв'язки, планети, астрономічні оці книжечки. Я їх збирав в серію, вони в мене досі лежать. От. Ще і на кожній написав рік, коли купив. От. І ось я стою, читаю газету. Ну що там читати можна? Тільки от на четвертій сторінці клівітон, філітон. Ззаді хтось спинився в <clears throat> мене. Я чую, він стоїть, ставить, о, о, <laughs> ну, банда, ну банда ж, ну ти подивися. Не? Э? Орган компартії, а дивися, партія комуністів самая умна, слово, слово. Як можна, це ж як нескромно, як е, ну, по одеськи з матюками, я ту партію, як же так можна от это, себя хвалить? Это же орган компартии, газета «Правда». И они себя хвалят та якщо б я себе почав хвалити, всі б сказали, що я чокнутий, а тут партія себе хвалить, я так на нього обережно дивлюся. Простий чоловік, нормальний. А ну, як потім почав підозрювати, що, мабуть, це він спеціально, щоб э, на мене зіграти, бо коли до мене це дійшло вже пізніше, то я почав сам. От приїжджаю в Київ, я йду по вулиці, якогось хлопчика зачеплю і починаю йому говорити українською мовою, щось там, е, що комуняки такі бандити, що Ну, І думаю, це ж колись я так перейняв, і тепер він піде і буде думати про, що дядько так от сказав про комуністів, <laughs> погані. От, Я собі так робив, потім повторяв це вже пізніше. От, А тут я собі це вислухав, і в мене в душу це запало. Я потім своїм товаришам, гуртожитку говорю, це ж як це так, орган компартії, а хвалить себе, що найрозумніша партія. Це ж не, якось не хорошо воно. <clears throat> Оце, мабуть, було першим таким поштовхом дуже до свідомого. І ось 58 рік я закінчую у лютому місяці своє училище і одержую направлення в Кіровоград в український театр. Я їду в Первомайськ, а я перед цим, коли їздив, то у нас там теж лідстудія була своя. З хлопцями я зустрічався весь час, зустрічався і говорив. Я е, приїжджаю у Кіровоград в театр імені Кропивницького. 58 рік, десь у квітні місяці, влаштовуюсь на роботу, мене приймають, трудову книжку мені виписують електроосвітлювач українського театру, музично-драматичного. Знайомлюся з хлопцем, мені дають гуртожиток. На центральній вулиці Кіровограда, то будинок вже зараз знесли. Гуртожиток, де ми живемо в чотирьох. Е, Черемушев Григорій Хорист. Помер уже заслужений, заслуженим артистом помер. А тоді він був хористом. Ну там Кубишкин і Заджамки, якийсь хлопчина, що любив дуже випити. Оце ми чотирьох живемо в кімнатці. І ось одного разу я звернув увагу, стою я біля прожектора свого, іде Наталка Полтавка і артистка. Наталка Полтавка співає віють, вітри, віють, буйні, аж дерева гнуться. Ой, як болить моє серце, аж сльози не ллються. І вона так гарно говорить, такою красивою мовою. Так співає, що мене ж сльози на очах навернулися. От. Закривається завіса. От Вона нахиляється до своєї ноги і каже, ах, чорт, як я ударилась. Це мене якось різануло, ну ж та ж, фу, йолки, як, що це таке? Ах, чорт, як я ударилась. І ці слова вже ось, скільки мені лунають тут вже з тих пір, з 58-го року, можеш собі уявити. Вже 42 роки, так. Да. Оце теж було поштовхом, мабуть, до українськості, тому що я десь на одному аркуші записав, я забув українську мову, я забув Запорізьку Січ. Йдемо ми з Ромашевим якось із театру, по-русски говоримо, всі ж артисти говорять, по... ну там було пару чоловік, троє десь, що говорили по-українськи і в житті. А так тільки на сцені, а між собою по-русски. Ми йдемо собі, і говоримо теж. Тиждень тиждень вуличного руху бачимо. Я кажу Грицю, а давай ми проведемо тиждень у Кермове, щоб е, не забувати. Це ж ну, ми в театрі працюємо, говоримо по-русски. Він каже, а що, давай правильно, давай попробуємо. А він сам трошки циган, циганчук наполовину. І все життя потім грав е, Стецька, знаєш, того знаменитого Стецька, талановитий хлопчина, він такий був циган, циганська кров у нього така. Красивий, дівки всі падали перед ним. От. А той хорист простий був. І ви ж, ну давай тиждень у Криму. Тільки все, весь час, день і ніч по-українськи. Ми дали слово. От, І я в цей тиждень я додому писав листи по-українськи. Приїхав у Первомайський, я говорю по-українськи на вулиці з хлопцями, а вони, о, а що таке, що таке? Кажу, ну така українську мову забуваємо. Ми тиждень укромови проводимо. І вірші я там написав кілька штук, теж українською мовою за цей тиждень. Оце таке було моє знайомство із свідомою українською е, тематикою, чи як сказати, і свідомим українством. Оце таке було моє знайомство. Я, Але оцей, оця весна, оце літо 58-го року, ви знаєш, Василю, що було? Хрущов розкритикував культ особи, у Венгрію там війська ввели. 56-й ще. 56-й ще. Отаке робилося тоді. І ось, і в нас в головах теж зріє це. Я приїжджаю в Первомайськ, субота, неділя, ну коли там я вихідний, то я там 4 години від Богополя до Кіровограда їхати поїздом. Я приїхав, ми з хлопцями зустрічаємося, беремо пляшку вина і йдемо на центральній площі Шевченка, був хлібний завод, хлібозавод. А там якийсь був е, сантехнік Гаврилов, механік чи що він. І ми до нього йдемо, і швець, швець Станіслав працював на цьому заводі. Тільки почалися ж ми молодіші хлопці нам. От починає і каже, там у типу, нас такий Гаврилов є. Ми сіли з ним, почали говорити, а він нам розхвалює неп, що таке неп. Як тоді за рік появилося все, кожа появилася, люди почали жити, почали організовувати самостійні підприємства маленькі, магазини. От. І це він все нам розхвалює, а ми, як губка, це все впітуємо в себе. По-русски він говорив. От потім йдемо між собою, говоримо, Боже, що ж це таке робиться? Та ти що? Значить, комуністи владу захопили. Оце така банда, оце такий Сталін бандіт, та ти що? Берія, та ти що, це бандюга така була, і це, це нами керувало. Ні, хлопці, треба щось робити. Давай, мабуть, ну, а що робити? Ми навчені в школі єдине, що листівки, майолки робили більшовики в 17-му чи е, наші, наші е, українські українські партії теж робили листівки поширювати, давай напишемо листівку. От. Я Володимир Барсуківський, він приїхав на три роки працювати після закінчення свого технікуму, е, приїхав на харчокомбінат працювати майстром. Це він працює там уже другий рік, по-моєму, працював уже у нас. Пише вірші, такі песимістичні. Я теж пишу песимістичні вірші. У мене таке, якщо життя со мною зіграла шутку, не пора й трагедії кончать. Я люблю Маяковського. Я пишу вірші під Маяковського. Ви- Якраз тоді 12-томник цей виходить його. Вот я пишу вірш «Вам, не знающим с жира делать что, тратящим тысячи на пустяки, как вам не стыдно отделываться мелочью, брошенной в ладонь народной руки, як жебрак народ. О ней толпы крика гуляют везде, лезут в глаза, в уши и в рот, а шепотку о том, что вами народ раздет, не откроют даже ворот під Маяковського. Вам, пам'ятаєш, є в нього такий вірш. Рез, вошла ти. Да, ну, Бог з ним. <clears throat> Потім я думаю, що це ж цікаво, чому Маяковський е, загинув. Ми теж думаємо, чому він застрелився. Це ж теж така цікава штука. От. І ми, я думаю, думаю, і приходжу до висновку, що, мабуть, він теж розчарувався у комуністичних ідеях і через те я пишу вірш. Вы, Маяковский, наш поэт, и потому кончина ваша не поднимает вас. О нет, она не делает вас краше. Я понимаю ваш конец, как может быть никто на свете. Мчать Дон Кихотом на коне, и что он мертвый, вдруг заметить. Среди пустыни в знойный день увидеть странником гонимым родники пальмы. Жизнь и тень стремиться к ним неукротимо, и вдруг с отчаянием узнать, что это лишь обман природы, пустой мираж, виденье сна — и неизвестно, где же отдых. Вы это все перенесли. Сначала до войны, до первой, тупых мещан, начавши злить, трепая их сердца и нервы, вы научились убивать пороки подлость острым словом и доставляла радость вам орать в глаза тупоголовым. Вы это делали, но вот прошел по камням Петрограда в году 17 народ кровавой поступью парада, что было ждать? Чего бояться? Не груды омертвевших тел, и целый, целый ворох прокламаций из окон роста полетел. Безоговорочно принявши все, что сулил вам новый век, отбросил мысли, чувства ваши, вы стали верить голове, и, прославляя путь, которым мы только-только лишь пошли, вы снова те же разговоры на новый лад перевели. Там снова Хасим лаял мещан, что о Есенине писали в эти пьяные года. К, ему, к, к нему, к его уму взывали, вы справедливо, это да, ведь разве выход резать вены, петлю на шею и конец? Нет, как и стойка на коленях, в какой находится подлец. И вот являли, в тот момент являлись признаки регалий. И вот тогда, вот в свете лет, вы тем же кончили поэт, за что Есенина ругали. На зелье вы не очень падкий, и потому-то сгоряча вы предпочли уж замолчать, чем петь в полголоса с оглядкой и бить всего лишь в пол плеча. От та ненавистная пуля, что ум стегнула словно кнут, она тогда вам рот замкнула, а нам сейчас не отомкнуть. И потому, хоть вы поэт не рядовой, кончина ваша не поднимает вас, о нет, она не делает вас краше. На жаль, цей вірш я пам'ятаю, а не пам'ятаю другого прекрасного вірша, який я от згадую, згадую, а не можу згадати, і навряд чи вже згадаю, який звучить так. Ходить звонар по людям, в душі людей стучиться. Люди, откройте душі, дзвон мой веселий слушать. Люди, серця отопріте. Там щось таке свободу. От він дзвонить про свободу, розумієш? А вони йому відповідають, що ми би раді тобі відкрити, ми би раді за тобою піти. Но, но дети и жены, и дети наши тюрем живые двері. У нас є діти, і ми не можемо жертвувати дітьми і жонами. Розумієш? Отакий зміст у цьому вірші був. І потім я написав ще такі рядки одного разу. М, Денег рубля не нужно, лишь бы свободним быть. Было бы что покушать, было бы чем запить. І все, більш нічого не треба. Свобода головна. Такий в мене вірш був. На жаль, теж, оце я тільки те, що пам'ятаю. Ну і ото я зберігся з тих часів, я забув українську мову, я забув Запорізьку Січ. Таке в мене написано було на аркуші паперу. От, от таким я підходжу до того моменту, коли ми з Володією Барсуківським і з, і з цим Станіславом Швецем сідаємо писати листівку. Ми її писали кілька місяців. Це було літо. Ми сідали на березі синюхи в такому місці, щоб було видно, хто підходить близько, щоб перестати заховати листочок. Ми брали словники іноземних слів. Ми ми розбирали і думали, як як почати. Треба ж почати якось так, щоб читач спинився і почав читати ту листівку. Обращення к народу. Дорогі друзі і товариші, к вам обращаються люди, нашедшие в себе мужество виступить проти кучки захвативших власть коммунистов. Разве не улыбаетесь вы иронически, слушая радио или читая газеты? От, ну, текст цієї листівки надрукований у зоні, надрукований у моїй книжці м, наодинці з Богом. І недавно вийшла у нас «Ми із Гулага, така книжка, меморіал Одеський видав, і там моя розповідь про цю нашу листівку і про першу судимість. Там надрукована, ну це по суті із зони передрукована. Хлопці, які відкрили нагість короля. хлопці, які відкрили нагість короля. Сказали, о, король ти голий. Ми... Отакі були ми тоді. Написали цю листівку ми унікальна. От я зараз її, коли кому читаю, вони кажуть, так боже, а це ви писали, вам хтось писав. <laughs> Ми самі сиділи, самі писали. <clears throat> Заклики там йдуть в кінці. Довольно розкалувати мір на два так називаємих лагеря. Долой атеїстичну пропаганду, дайте свободу народу і долой фашистську диктатуру партії. <clears throat> Далі у нас Володя іноді до мене приїздав разів два у Кіровоград. Ми в кімнаті закривалися і тихенько писали цю листівку. Він потім її скручував у манжет, сюди штанів ховав. Тож тобто ми все чітко знали, що треба дуже обережно все робити. Написали, почали друкувати. У нього в піщекомбінаті в тому машинки стояли, і він мав можливість зайти туди. Ми йшли годин в 7-8 вечора туди, заходили в кімнату, сторож, сторожа, ну ви поговорили сторожа, він пішов дивитися кругом. Ми закладку робимо в машинку із тонесенький папір, той, що на сигарети йде, закладаємо штук 8-10 і друкуємо. І друкуємо так, щоб воно ж зайняло зверху донизу. По-моєму, навіть без полів. Ну, ці листівки лежать зараз в КГБ. Я з них вже зняв копію і оце ж тут надрукував. Надрукували. І потім із швецьом, у швеців була машинка, і Володя там з ним ще друкував. Словом, ми зробили їх штук 50. 40-50 штук зробили. Я беру половину, їзду в Кировоград, щоб там поширити. Ми домовилися поширити листівку 7-8 числа на комуністичні свята. Ну, тому що тоді це буде мати резонанс хороший. Володя їде додому до мами в Одесу і він там поширить теж цього числа. Далі в Первомайську ми не будемо робити цього, тому що тут же машинки можуть по машинців знати хто. А так ми даємо там місто, там місто, хто знає. Але одна якось листівочка, по-моєму, рукопис навіть, залишився в кишені у Станіслава Швеця, оцього, що працював на хлібозаводі. У нас там було кілька е, чоловік, але в таємниченні в листівку були ми троє. Я дождався, там ми щось ще тижнів два ждали цього свята, а мені якраз мене крутять вже в воєнкомат, беруть в армію. Сказали, 9 числа попразнуєш цих два дні і 9 в армію йдеш. Кажу, все хорошо, домовилися. Я думаю, тим краще. Я поширив листівку і поїду собі в армію. І от я пішов по Кіровограду, їх порозклеював 7 і 8 числа. Дав одному художнику з театра Володі Волохову, дав я, я штук вісім йому дав, по-моєму, а він каже, що п'ять. Що він їх п'ять цих спалив, потім він каже, <clears throat> коли прочитав, що це антисовєтчина, він спалив і зайшов в туалет. От. І оце я поширив, а 9-го сідаю на поїзд і поїхав з воєнкоматом, поїхав через всю Україну, аж у Крим в Севастополь. <clears throat> ну, Їдемо, я собі з чувством <clears throat> виконаного обов'язку, її дуже листівки поширив. От, Їдемо. І не знаю, чи Володя там зробив щось чи ні, але потім він мені листа прислав у Севастопіль, що зробив, а він якраз він десь у цей рік, минуло три роки, як його послали туди працювати, він три роки відпрацював і повертається назад в Одесу. Я служу в Севастополі. Тут теж у мене така була велика оця, оця роздвоєність душі, ну вона, по-моєму, властива всім, хто жив у совєтський час, коли не можна говорити те, що думаєш. Я, <clears throat> Мене обирають секретарем комсомольської організації. Я відмовляюсь, але каплей Малишев каже, ну ти ж а кого? Що? Ну, вони ж з села, а ти ж пишеш стихи, будеш секретарем, будеш ходити кожен день в увольнення, там чи разне от, собрання туди будеш ходити на собрання комсомольське. От, ну Я погодився, став я секретарем. Вірші мої друкуються у газеті Вимпіл, наша школьна газета і в Севастопольській газеті військовій морській. Я радіометрист, школа радіометристів. У нас у взводі 60 чоловік, дві зміни по 30 чоловік. Ми спимо на трьох'ярусних ковдрах, палуба велика, широка. От, ну, училище, воно і зараз є, я туди заходив недавно, років три назад чи чотири був у Севастополі. Але мене <clears throat> не пустили туди, <clears throat> кажуть, не і ось я працюю, вчусь там. Січень, лютий, десь у лютому місяці викликає нас чотирьох чоловік начальник школи. Каже, зайдіть до начальника школи, вас викликають. Ми йдемо туди, <clears throat> заходимо в кабінет, стоїть каплею в білому вдягнутий. А я так глянув по кабінету і зразу ж кидається в очі мені машинка на одному підвікомі, на другому, на столі і на тому. Чотири машинки стоїть. У мене серце тьох-тьох-тьох. Невже? Невже? Я навіть собі вже блокнотик такий у мене тут був, я записав те число, і коли він був, невже? Знак питання поставив собі. Так, товариші, у нас поступає на вороження нове, нове вооруження, нове від зброї. От, З кнопочним управлінням. Вот, и мы подбираем туда людей. Значит, вы взяли э, конспекты, взяли, сідайте і печатайте, ось чистая бумага, закладки делайте і печатайте. Січовик каже, а як, ногами чи руками друкувати? Садітесь, та я не знаю, не вмію. Садітесь, заставив нас, посадив усіх. Ну і я друкую, а сам думаю, ну що робити? Що мені тут? Притворятися? Все одно ж, думаю, вже раз помітили, то вже арештують, вже будуть вести. я собі друкую так, як умію, виходить краще, ніж у тих трьох. Він ходить до кожного ззаді, підійде, подивиться, і до мене підійшов, що печаталі, да? Ну, та я в редакції, в редакції я був, то часто свої вірші друкував. А, ну, хорошо. І ну, він забрав це все, тільки нікому не говорить, це секретне оружие. І всіх посилають на кораблі, а мене посилають в Одесу. Галвазінський почув, каже, так що ж таке, я ж з Одеси, давай я, я поїхав би в Одесу. Я кажу, а я хочу на корабель. Я хотів би на корабель. Пішов я до начальника школи, кажу, ви візьміть Головазінського в Одесу, пишіть, я мене на корабель. Він мене так подивився. Я пам'ятаю цей варіант, ну, значить він знав, мабуть, теж вже, що КГБ, що це було КГБ. От. І каже, ладно, я знаю. На другий день передають мені, що вже все, поздно, документи ушли вже в Одесу.